es verdad que algunos son y en la buena sombra. ¿ah? Y presente. Y, me y, así, cosas para el estilo así. Para todas las gallinas con máscaras y antroproducciones, pues. Romperé las celdas de mi memoria, buscaré neuronas muertas que son escoria. ¿Dónde están los niños que buscaban gloria? ¿Dónde están titanes que con egocentría formarían clanes? no conlleva nada Quería subirse a tarima por primera vez y dejar patada Ahora solo sé que sus rimas solo se escucharon en Eduardo Cordero con Tomé hacia el noctámbulo, sentimiento que en el ángulo y no tengo de poder un páculo, solo letras que dan al ámbito de raperos con sabor a plástico que son por lo que dicen y no por lo que actúan. suan y verán que en el vagón MCs con corazón de truan evacúan el sentimiento de respetar el movimiento y de creerse más bacanes por no decir lo siento. En esto de ser el ser con menos defectos día a día, donde llevas un parche en la frente que te dice egocentría. Cabeza dormida que sigue Incluyendo que tienen un micro en la mano y ya se creen Superman No saben lo que tienen, no saben lo que dan Por eso nunca avanzarán ya estancarán y quedarán vencidos Rendidos, perdidos En la historia épica del number one que nunca va existido ¿Dónde están